nyoyo za waja ziko sampuli mbili tukizingatia vile nyoyo zitakavyokwenda kukutana na Allah tabaraka wa taala asema qulub eh, ziko sampuli tatu peke yake eh, nyoyo ya mwanzo eh, ni qalbu salim moyo ambao kwamba eh, uko salama na uko salama na ushirikina wa Allah na ushirikina eh, uko salama na shahna na ghil ma ila dhalik kukoshana na chuki eh moyo wa pili ni qalbu saqim eh moyo ambao kwamba ni ni mgonjwa una maafa yote ya dunia eh moyo wa tatu ni moyo uliokufa eh hautambui dhikrullah tabaraka wa taala muslim tambua ya kuwa hakuna moyo kwenye sample tatu hizi eh utakaokuwa salama mbele ya Allah tabaraka taala illa moyo uliosalimika na hali zote hizi eh moyo uliosalimika na ushirikina moyo uliokuwa mbali na chuki baina yao na Muislamu huu ndio moyo peke yake utakaosalimika kwa Allah tabaraka taala bil mal eh wewe utasalimika Allah na mali yako na mtoto wako la bali mali yako mbele ya Allah tabaraka na adhab eh asema Allah tabaraka taala fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum eh wasikustaajabisha juu yako tusalam wewe eh usiwaneegere hao kwa mali zao na watoto wao inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah tabaraka taala anataka eh, kuwaadhibu kwa mali zao hizo eh, na watu wao hao hapa duniani eh, Muislamu hao kila kicha anakimbia mbio anakimbilia nini mali kimbilia nini watoto nyumbani kimbilia nini yuadhibahum bia fil hayati dunia na kwa kila kicha Muislamu jasho linamtoka eh, anakimbilia nini dunia yake mbele Allah tabaraka wa taala Muislamu eh inma yudhi adhaban biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun ya lahum min khusran eh alafu baada ya kuwa Allah amekujalia kuwa adhabu duniani ni mali yako endee mbio wewe eh mauti ya kupata ile hali wewe ni, ni kafiri eh khasara khasara mbili dunia yako ujepata wala akhira yako ujepata mbele Allah tabaraka sababu gani mbio ya dunia kikicha eh ndugu yangu islam salama ya wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala ni moyo wako usalimike kwa Allah tabaraka wa taala waliyatambua hili wakale wema minhum ibrahim alayhi salam Ibrahim alayhi salam alikuwa akimwomba Allah tabaraka taala akisema wala tuhzini yawma yub'athun Allah tabaraka taala eh usinipatie khizi usinitweze ukanidunisha mbele yako siku ya kiyama yauma la yanfa'u malun wala banun sio kwamba eh haitamfaa mtu mali yake wala mtoto wake illa man ata Allah biqalbin salim illa mtu ambaye kwamba atamwendea Allah tabaraka taala kwa moyo uliokusalimika eh kwa moyo ulio salimika na masala yote haya na hiqdi ya bid'a ila dhalika eh, moyo huu ndio tusalimika na adhabu ya Allah tabaraka wa taala aqbi ila qalbik muslim elekea moyo wako moyo wako ujaribu kadri uwezo wako kusuluhisha moyo wako kwani suluhu ya moyo wako moyo ukiwa sawa ndio viungo vyote vinakuwa sawa asema mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Nu'man kama kama sikosei asema mwisho ala wa inna fil jasad mudgha tambua muislam ya kuwa kwenye moyo wako kuna kinofu cha nyama eh, kuna kinofu kwenye mwili wako idha salahat eh, kile kinofu kitengea kikiwa kizuri kile kinofu basi mwili mzima wote unatengea na kuwa mzima kile kinofu kiharibika mwili mzima unakuwa una faida mbele ya Allah tabaraka taala kwa muislam eh, la muhimu zaidi usiangalie macho yako a ah, a ah. usiangalie mikono yako wala miguu yako a ah, a eh, usiangalie masikizi yako nasikiza haram a angalia chanzo cha kusikiza haramu nini ni moyo wako rudia moyo wako eh, aslih qalbak eh, usulihishe mwanzo moyo wako ndipo mengine yote yatafuata baada ya moyo wako anasema salafu ya kuwa salafu salih wakati wale wanasema kuwa moyo ni kama malik ni kama mfalme vile wal arwa wal na viungo nafuatia viungo kwa nini ni junud eh, moyo ukiwa sawa mfalme akiwa sawa majeshi wote wanakuwa sawa vile vile unafahamu sheikh eh, muislam muislam jitahidi kadri uwezo wako usuluhishe moyo wako eh, nimenukuu baadhi ya masala ambayo kama muislam atakufanya wewe eh, ujitahidi kadri uwezo wako kusuluhisha moyo wako ili kutane na Allah tabaraka wa taala ili hali moyo wako ni msafi asema sheikh ibn qayyim al-Jawzi katika kitabu chake adda da wa Dawa asema wala yatimu lahu salamatun mutlaqa eh, moyo wa mtu hauwi salama kabisa mpaka masala haya matano ya timie kwenye moyo wako akasema hata yusni khamsatu ashiya mpaka masuala matano hayo eh, yatimie katika moyo wako moyo wako wewe hauwezi ukasalimika na adhabu ya Allah mbele ya Allah tabarak wa taala mpaka hizi ndodo eh, ambazo nazidondoa hapa chini eh, uwe uko nazo wewe muislam au umeziepuka ndio Allah tabarak wa taala vile vile akupatie salama na moto wa jahannam asema jambo la mwanzo eh min yunaqi min yunaqidhu at Muislamu lazima awe mbali na ushirikina. Tambua Muislamu, adui wa mwanzo mkubwa ni ushirikina. Moyo wako ukiingia ushirikina tu, ujue ndugu yangu Muislamu, uko mbali na kusalimika na moto wa Jahannam. a'zamu dhul na dhulma kubwa sana yako wewe na dhulma kwa Allah tabarak ni ushirikina shah. Eh, ushirikina shah kama dhulma Allah eh kwa kutampatia haki yake na vile vile madhuru nafsi yako kwa kutia kwenye nini kwenye moto wa jahannam na maangamivu kwa muislam a'zamu dhulm dhulma kubwa sana muislam ni moyo wako kuiparagisha na ushirikina moyo ukiwa na ushirikina ujue ya kuwa amali zako zote zinakuwa ni batil za nyuma zote zitenda inakuwa zote ni batil nafahamu lakini mashaikh asema Allah tabarak taala hadithi al-Qudus iliyopokewa na Abi Huraira asema ana aghna shuraka ani shirk hakuna mtu eh, ambayo kwamba yuko tajiri na ushirikina hana haja na ushirikina kabisa ila Allah tabarak taala anasema mimi ni tajiri wa ushirikina sina haja na kushirikishwa akasema man ashraka man amila amalan ashraka ma'i fihi ashraka fihi ma'i ghairik taraktuhu wa shirkuhu atakafanya amali yote ile akanishirikisha ndani ya amali kama ile pamoja na mimi mwingine sikuwa mimi namwacha na ushirikina wake Allah navua nuru yake katika moyo wako fa muislam nakuta ni kijana miaka 33 eh, 30 ngapi lakini moyo umezagaa giza sababu gani anta mushrik eh wewe ni mushrikina shekh mwa mno mushrikina au tati ila al-arraf anaenda kumpiga ramli eh moyo unajaa kutu eh mwisho ile kutu inadhihidi kwenye pia na sura yako na kwa shekhe ni muislam lakini sura imekunja kunja haina nuru unaishi ala ghairi nuri min Allah tabarak wa taala vipi muislamu wewe utaishi ilhali Allah tabaraka taala amekupokonya nuru yake ya kukungazia kwa maisha yako wewe vipi muislamu utaishi kwenye hii dunia eh maisha kuwa kila dhiki ya dunia unepata wewe muislamu bali masala salih walikuwa kiliogopa sana hili muislamu aishi vizuri awe ni muislamu alafu mwisho maisha yake awe ni awe ni mshirikina afile hali amekufuru Allah tabaraka wa taala Sufyani Thauri eh katika kitanda chake cha mauti baada ya kuwa ugonjwa umemzidia alikuwa akaanza kulia eh waliomzunguka akamuuliza eh atakhshani dhunub eh unaogopa madhambi yamekuzidia mbele Allah ndabe Allah madhambi ni mengi akasema la sha eh akakota kitu katika ardhi mchanga vile madhambi yangu mbele ya Allah ni duni zaidi ya mchanga kitu ninachogopa mimi an uslib alayya aliman fa amuta kafir kitu ninachogopa mbele Allah tabaraka taala ni kuwa Allah nivue imani katika moyo wangu yani nimshirikisha Allah ili hali bado dakika chache nife Eh, ni kufuru nyonge masala kama ya, ya ukafiri ni kufuru alafu ni mwende Allah ni muende ya Allah ili hali mshirikisha Allah tabaraka taala bali salafu salih walikuwa hawaangalishi kubwa peke yake wakiangalia mpaka shirki ndogo arriya wasuma muislam kufanya masala yake eh, kwa sababu ya matamanio ya dunia yote kiangalia salafu saliha huyu asema Hasan al-Basri Mwenyezi Mungu amrehemu la yazalu la abdi eh, hawi mtak awi mja wa Allah tabaraka taala katika khairi ma alima eh ma alima alladhi yusidu alayhi amaluhu mja muislam hawi katika khairi eh, anapotambua muislam madamu anatambua ya kuwa hili jambo linaharibu amali zangu basi mja wewe unakuwa katika khairi eh mja wake katika katika khairi anaposahau ile tu eh, ama anapokuwa hajui ile tu la kuwa ili naribu amali yangu ili haliharibu amali yangu hajui ile tu basi anakuwa katika shari kubwa sana kwani mwisho huangukie katika masala ya shirki ndogo ambayo haya hayatambui alafu mwisho anaenda ya kuwa amali zake zote hazikubaliwa na Allah tabaraka taala tambua kuwa muislam shirki ndogo eh, ufanye ibada watu wakuone eh, amafanya ibada watu kule nje wakuseme amafanya ibada watu wakuzungumzie ya kuwa fulani mashaallah kwenye ibada yake hii ni jambo linaharibu amali zako nafahamu lakini muislam tambua hili ukimwendea Allah na hili pia ujue ya kuwa kwenye hasara kubwa sana kwani huenda kuwa amali zako e, zote zilizokuwa na shiriki ndogo ndani zote Allah atakubali sini hasara kubwa islam kama hii kwa muislam e, eh, wewe kuwa mbali e, wewe muislam kuwa mbali na washirikina lazima muislam ujipinde kadri wazo wako moyo wako uregelee kila wakati unyooshe je moyo wangu na shiriki wala undogo Unafahamu Islam, kwa na shiriki ndogo hii ndio huparagana mwisho kawa shiriki kubwa. Lakini masha waanza pole pole tu hii shiriki ndogo. Mwisho na kutosanaenda kwa mzuka. Fahamu Islam, eh so jambo la mwanzo amelisema Sheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya kuwa moyo kuwa mwe mbele Allah mpaka moyo usalimike na ushirikina. Jambo la pili akasema wa bid'a tukhalifuhu tukhalifu sunna. Muislam kuwa moyo wake uko salama mbele ya Allah tabaraka wa taala mpaka aregelee moyo wake akisha kuwa moyo wake uko mbali na uzushi katika dini uzushi kama ule huo una khalifu sunna za mtume alayhi salatu wasallam kwa jambo hili anachukulia ah, jambo tu la kawaida jambo tu kwamba halina halina muhimu sana shika maneno na Anas bin Malik asema Anas bin Malik popote hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam asema inna allaha hakika ya Allah tabaraka wa taala hajaza au qala hajaba eh, Allah tabaraka wa taala ameziba ama amezuia at-tauba ala kulli sahibi al-bid'ah muslim Allah amezuia eh, kila mtu kama ni mzushi katika dini moja au mawili katika dini Allah amempatia mbali eh hii adhabu ya kuwa hawezi akatubu kwa Allah tabaraka sababu gani ala khair anajua niko kwenye khairi mimi khairi ambayo kwamba sabaqtu alaiha hata rasul maraaha eh khairi ambayo kwamba mimi nimeangukia khairi kama ile mpaka mtume sasa khairi kama hakuiona ni khairi eh, kubwa ambayo mpaka masahaba hawakuona khairi kama ile vipi mtu kama tutarajia tubu kwa Allah aweza katubu shekh kwenye khairi unafahamu shekh fa idha huwa fi shar kwenye shari kubwa sana mbele Allah tabaraka taala maana Allah anamnyima tauba hawezi katubu eh? na masahaba radhiallahu alaihim walikuwa akitahadharisha sana mtu bid'a mpaka ambia kuwa usiketi karibu na mtu bid'a aya kauli ibn Abbas eh la tujali suala al-ahwa usiketi karibu na tabida asema nini ibn Abbas eh fa inna mujalasatihim mumarrida lilqulub ukiketi na mtu kama ni mzushi moyo wako vile vile utakuwa mgonjwa bali amesema Shaukani alipokuwa akitafsiri aya Allah tabaraka taala aliposema eh, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina unapowaona wale ambao kwamba eh, wanadanganyia ama wanachezea Allah aya za Allah tabaraka wa taala fa'arid anhum eh, kuwa mbali nao hata yakhudhu fi hadithin ghairi mpaka wawe mbali na maneno ya uchochezi maneno ambayo kama ni ya uongo kwa dini ya Kiislamu akasema Sheikh eh, Ash-Shawkani Imam Shawkani akasema fa hadhihi al hii haya mau'idha adhima ni mau'idha makubwa sana liman yatamassah kana kama anafungua moyo wake na kuwa karibu eh bimujalasatil mubtadi' kama mtu kwamba anakuwa na zua katika dini ya Kiislamu eh, alladhina yuharrifuna kalam Allah ambao kama wana futa maneno ya Allah tabaraka wa taala wanazidisha ama kuongeza katika dini ya Kiislamu wayataabuna bikitabillahi tabaraka wa taala wa sunnatihi wakawa wanacheza wanachezea sunna za Allah eh wanachezea dini ya Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam akasema kama muislam hutoweza eh, kumkemea basi la rahisi sasa sahali kubwa ni ufuate aya Allah fa'arid anhum kuwa mbali na watu kama hao paka watoke kwenye bid'a zao kama zile akasema fa innahu yasirun jambo rahisi sana hilo eh, kama huwezi kumkanya kumuelekeza kuwa mbali jambo rahisi sana akasema eh, unaweza wewe eh, ya kuwa yule jambo mtadi yule ukawa mbali na ile talbisi yake na eh, ile uongo wake lakini huwezi kuwa mbali na shubha yake fa muslim huwezi kuwa mbali na shubha yake na shubha ni mbaya shekh eh, akupadakishia ukweli na uongo wewe hujui ukweli ni uongo uchanganyikiwe hii ndio shekha anasema ya kuwa yule sana anasema shekha shaukan Imam shaukan ya kuwa fahadha muslim ndakana jamaa kama hili mtu kama huyu awe mbali nayo kubwa sana eh kwa mtu kama huyu ni musida anafisidi mujtama wa Kiislamu sana kwa bid'a zake kama zile kwa muislam kuenda mbele ya Allah kutana mbele ya Allah ile hali moyo wako uko salama ni wewe Muislam kuwa mbali na ushirikina moja mbili Muislam kufuata ile sunna ya mtume alayhi salatu wasalam not muislam amali yoyote utakayoifanya yoyote lakini uwe iwe kinyume na vile mtume aliyofundisha iwe amali Allah hana haja nayo fahamu Sheikh muislam eh, swala yako eh, kinyume na vile mtume alivyoswali swala yako Allah na haja nayo shaka wala haina malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala hii ndio hatari kubwa ya muislamu kuwa mubtadi jambo la pili akasema shekhu Ibn Taymiyyah wa shahwa tukhalifu al-amr eh, maladha ya dunia matamanio ya nafsi ya dunia ambao kwamba yanakwenda kinyume na amrisho ya Allah tabaraka wa taala muislamu tambua kuwa hakuna moyo Allah aliyoumba ambao hawana shahawati hakuna nifahamu shekhu Allah Subhanahu wa ta'ala zujina linnasi hubbu shahawat akataja zile sampuli za shahwa kwa hiyo hakuna moyo muislam ambao kwamba hauna shahawat ni fitna Allah alikupatia wewe fitna kama hii ujitahidi kujitoa kujivua nayo ili uende kutana na Allah tabaraka taala ila hali kwa salama asema ibn qayyim al-jawzi قال قتادة أبو قيم بن قيم لنا قتادة اسمع قتادة خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة عقولا بلا شهوات اسمع قتادة يقوى الله aliwaomba malaika ile hali ni watu wana akili nafahamu lakini hawana shahwa hawana matamanio nafsi yao hawana matamanio ni aqil Allah kaambiwa akiamana na Allah fanya hivi anafanya direct nafahamu sheikh asema wa khalaqa albahaim shahawat bila uqul Allah kaomba wanyama eh na shahwa bila ya akili mnyama hana akili mpiga tena tena pale iko mnyama hana akili ni shahwa tu kila ndio na anakiendea asema wa khalaqa Allah eh wa khalaqa al-insana wa jala lahu aqlan wa shahwan Allah kamkusanyia mwanadamu shahwa matamanio nafsi yake na na akili ili achukue akili yake apambanue shahwa zake je za sawa masozo sawa akasema faman ghallabak aqlahu shahwatahu fahuwa ma'al malaika yote yule ambaye atakuwa eh ataizidi shahwa yake akili yake yani akaacha shahwa yake akafuata amrisho ya Allah tabaraka wa taala huyo daraja yake ni katika malaika al-abrar ama ambaye kwamba man ghalaba shahwatahu aqlahu fahuwa kalbahaim fahamu islam yote ambaye kwamba shahwa yake zitamzidi juu ya akili yake huyo ni mfano wa mnyama sote tutapata kuitwa mbuzi fahamu sio utakuwa tayari kutoa mbuzi wala kuku fahamu muislamu kwa muislamu wewe eh ili usiwe kuna tofauti baina wewe na kuku muislamu lazima uwe unaasi shahwa za nafsi zako unafahamu muislamu asema ibn qayyim laysa fil wujudi atyabu aishan wala aghna alhaya min ghadhi albasar chanzo cha muislamu wewe kuacha eh shahwa na nafsi yako eh ni muislamu kuinamisha macho yako fahamu muislam asema hakuna katika maisha mwanadamu hakuna maisha mazuri mwanadamu wala eh, utajiri wa nafsi zaidi ya mtu kuinamisha macho yake fahamu muislam kama macho yako yako kila pasi na kila kila wakati macho yako yanazungazunguka hivi hata mke wako nyumbani utamwona mzuri siku moja kwa sababu gani kule nje kuna wazuri zaidi ya mke wako si ndio mafsada inaanzia hapo sasa Alfahamu mashaikh, lakini ukihifadhi macho yako eh, siku zote utapata ya kuwa umehifadhika na nuru ya Allah tabaraka wa taala eh, na muislam kuangalia maovu alafu kurudi nyuma eh, kujikanya hii ndiyo kamali ya muislamu nataka kuwa hivi eh au utaji Mungu wake unamkataza maovu aliulizwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu kati ya watu sampuli mbili mtu wa mwanzo eh ambao kwamba shahwa nafsi yake hana fahamu mtu wa msikitini natoka nje labda tawadha aswali na mtu amekaa kule nje anaangalia haramu alafu anaangalia chini anaangalia haramu naangalia chini macho yangu naangalia nini kwenye haramu nafahamu nani kati yao ni bora akasema Umar bin Khattab radhiallahu anhu innal ladhi tashtahi nafsahu almaasi mtu ambaye kwamba nafsi yake inataka maasi e, eh, alafu anaikataza wayatrukuha lillahi azza wa jalla maasi anayaacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala min alladhina mtahana Allah qulubahum littaqwa hawa ni wale miongoni mwa ambao kwamba Allah aliwapatia zawadi ya kumcha Allah tabaraka wa taala fa muslim eh, lahum maghfiratun wa ajrun adhim Allah tawasamehe wadhawa wajahawa na wana maghfira na wana nini ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala nje Sheikh si yule amekaa kama 60 analala msikitini anabudu kama kwa nje lakini nafsi yake inamkataza maasi ya huyo ndiye mcha Mungu wa Allah tabaraka wa taala muislam anasema moja kati ya salaf inna al-abda la ya'malu dhanb eh yadkhulu bihi al-janna mja huenda katenda dhambi le dhambi lile baadaye kumweza motoni likamwingiza kwenye nini pepo yake Allah tabaraka taala kwa sababu gani dhambi lile amelifanya akaona haya mbele ya Allah tabaraka wa taala akarudi kwa Allah akamlilia Allah eh paka mwisho anakufa Allah amemridhia kwa sababu ya tauba yake ilikuwa ni sahihi na mja vile vile anazengea motoni kwa sababu ya wema aliyotenda kivipi ametenda wema wake eh mwingi akawa na hisabu nimefanyia Allah iki na kile na kile na kile msali tarawih msali tahajjud msali fam dhuha sikosi nafunga eh Allah afanyia kile na kile akajaa kibri kwenye moyo wake Allah akamtia kwenye moto wa jahannam kwa sababu ya nini hasa amefanya lakini takabbur imejaa na hasana yake aliyofanya kama muislam kama muislam jitahidi kadri uwezo wako eh ufanye amali zako zote eh raha yako dunia iwe ni kumridhisha Allah tabaraka taala hakuna hakuna raha ya wewe kufanya raha ya dunia hapa na shahwa za nafsi zako alafu uende mbele ya Allah tabaraka taala ukute ya kuwa haya ninayoongea wewe ni ya kweli eh, ya kuwa wewe moyo wako hauwi salama mpaka shahwa zue meziasi uende uende kuona mbele Allah kwa hili ilikuwa ni kweli kumbe na hapa wewe hukulisikiza nifahamu islam ni hasara kubwa sana islam afaraaita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adud ma aghna anhum ma kanu yamatta'un jambo lingine litaja shaykh Ibn Qayyim al-Jawziy asema wa ghafla tunaqidh dhikr jambo lingine bal muslim anafaa kutakasa moyo wake kwalo muislamu ni kuacha ghafla kughafilika na ibada za Allah tabaraka taala asema الغفله هي انغماس في الباطل والاعراض عن الحق غفله مسلم ni kujitomeka kujiingiza ndani katika batil katika haram alafu ukawachilia mbali masala ambayo kama ni wajibu wewe ufanye kama muislam eh unakuta muislam yuko tayari kuamka usiku saa nane angalie mpira lakini hayuko tayari kuamka fajiri kuswali mtihani mashekha yuko tayari ni batil kwenye holi la mpira aketi chini salani usiku angalie mpira lakini kuja fajiri kuswali inakuwa lakini mushkili mkubwa ni ghafla mashaka wa adham asbabu alghafla sababu kubwa za muislamu kuwa na ghafla eh, aridha ani nas katika maasiya muislamu kuridhika na katika maasiya kwenye maasiya makubwa lakini moyo wako umeridhika umetulia huna shaka fa muislamu kwenye maasiya kabisa lakini moyo umeridhika na maasi yako unafanya huna wasiwasi kuna adhimiwa kuna shida fahamu nitakidhi baadaye fahamu lakini muislam asema eh, ibn ata asema aslu kulli ma'siyah eh, asili ya kila ma'siyah ghafla wa shahwa wa shahwa aridha ani nafsi mfahamu muislam asili ya ma'siyah na ghafla ya moyo na shahwa ya moyo ni mtu kuridhia katika maasi yake mfahamu muislamu muislamu kuridhia wanafanya dhambi lakini huna wasiwasi nitatubu baadaye mfahamu muislamu je ukifika kwenye hali kama ile Fa Muislamu, utakutambua kuwa huyu mdudu wa ghafla uko nayo, angalie katika ibada yako. Ukijiona ibada yako Sheikh umvivu, Allahu Akbar, lakini Mungu mmoja uko chini, mwingine uko juu. Samia Allah mande umechoka kwenye sala yako, jua huyu mdudu anaingia kwenye nafsi yako. Eh, baada ya hapo Muislamu anakuwa nini? Ajmul hudhuri aljalasatu alilmiya. Baada ya hapo nini Muislamu? Qur'an nawacha. Kama Muislamu nasikia adhan huje msikitini. Shaka ambaye kuna jalsa ya mashekhi atakatoa khutba atakuja kwenye eh Qur'ani uweze ukasoma uweze kuleta. ukiambiwa shaka kuna shaka anakuja hapa atoe muhadhara Shaka tutahudhuria kweli haiwezekani shaka. kwa sababu gani lile muhimu umeliwacha mwanzo vipi lingine kama hili tulifuata? fahamu islam hii ndio ni ghafla muislamu yuko yuko nayo na muislamu eh ukijiona umefikia hali kama hii ujue ya kuwa huyu mdudu anakupoteza kwa sababu gani baadaye inafuatia kupoteza wakati uko tayari wewe kushinda mahali ambapo stahili lakini huko tayari kuja msikitini fahamu islam yote hizi ni ashghal ambazo kama na kwa hiyo nazo tarku dhikrillah muislamu kuacha kumtaja Allah tabaraka wa taala asema Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa yote haya ameyawacha eh asema laqad zara'na li jahannam kathiran min al-jinn wal ins tumewaandaa moto jahannam kwa wengi uingia wanadamu na majini kwa sababu gani lahum qulubu la yafqahuna fiha biha una moyo lakini moyo ule haukatazi shari unayofanya kamari kira mnacheza ni nini karata ukataza moyo wako lahum qulubu la yafqahuna biha walahum ayunu la yubsiruna biha wana macho lakini hawaoni kama chama hayo walahum adhanu la yasma'una biha wana masikio lakini hawasikii adhan mpaka isha adhan naisha una haja na adhan ulaika kal an'am kule mwanzo ya kuwa moyo ni mara mbili edha uwe mnyama ama uwe mwanadamu lakini muislamu inakuwa kama mnyama sasa bal hum adall bali hawa wanyama pia wana wanafadhali ulaika humul ghafilun hao ni wale walioghafilika shipo na ghafla tuombeeni Allah tabaraka wa taala tujalie min alladhina yastami'una alqawla ahsana الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جمل شيخ من التاجة الهوى الهوى يناقض التجريد والإخلاص مسلم كفات ما تمنيه نسياك أبو كان بانو كان كمينا نيني التوحيد كمينا نيني الإخلاص من مسلم مسلم أسمى الشعب إنما سمي الهوى الهوى li'annahu yaghwi bihi bisahibihi fi nari jahannam hawa ilitwa ni hawa kwa sababu gani inamchukua inamburuta yule mwenye hawa kama ile mpaka kwenye moto wa jahannam maana kitwa ni hawa mfahamu lakini muislam Allah asema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah alimjalia mtu ambaye kwamba eh anafuata hawa nafsi yake wani mshirikina kwa muislam amemjalia Allah Mungu mwingine Allah anaamrisha hivi wewe naamfuata hawa nafsi yako si ndio so wangu ni wawili si ndio kuna mmoja ambaye kama huna haja naye na kuna mmoja mimi nafsi yako ambaye unamfuata kama salam afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm Allah kampoteza ala ilmi minhu ala annahu la yastahiqu alhidayah eh na ilmu ya Allah kuwa huyu hastahili kuongoka kwa hiyo kila anayefuata hawa za nafsi yake Allah huyu anajua kuwa hastahili kuongoza hastahili kuongoza katika njia kama ya sawa kwa tahadhari na mwingine ukiwa na hawa ya nafsi Allah anapiga chapa kwenye moyo wako ya kuwa huyu hastahili kuongoka mfahamu islam asema katada idha kana rajul inna rajul idha kana kullama hawa shay'an rakibahu mtu kwa sampuli hii ya kuwa kila anapotaka jambo analiendea Asema eh, la yahjuzuhu an dhalika war'un wala taqwa. Mja kama huyu ibada yake haimfai tena wala utajua wake Mungu. sababu gani? Ittakhadha ilahahu hawahu. Majalia moyo wake ndiye Mungu wake Pale lakini Muislamu hawa yake ndiye mcha Mungu hawezi kusaidia cha Mungu sababu gani anakongoza nani ni moyo wako sha si ya Allah tena wala si bara zako nafahamu lakini Muislam asema Anas bin Malik akipokea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi thalathatun muhlikatun mambo sampuli tatu yanaangamiza mtu kabisa pasipo kujua asema jambo la mwanzo shuhun muta'un eh ubakhili wenye kutuiwa. mtu anakuwa ni bakhili eh moyo wako sema mama yake akiamua kuwa sasa nikatoa hatoi fahamu lakini muislam jambo la pili wa hawa muttabaun eh mtu ambaye kama matano nafsi yake kama anafuata siku zote nafsi ikimwambia fanya hivi anafanya usifanye hivi hata kujua Allah amemrisha ama hajaamrisha ah, ah. jambo lingine wa ijabu almar'i bi ra'yihi muislam hana haja na raia mwingine akiamua lake ni hivi ndio ni hivyo muislam mambo haya asema yafanya eh, nini anamwangamiza mja wa Allah tabarak wa taala tukimalizia asema Ibrahim bin Udham bin Adham alhawa yurdi matamanio ya nafsi yako eh yanakupoteza eh yuhlikuk yanakupoteza wa khawfu llahi yushfi ama yashfi na khawfu ya Allah tabarak wa taala yusharrif sahibahu unafahamu mja wake kuwa ni mtukufu mbele ya Allah tabaraka wa taala asamak wa'lam tambua muislamu ya kuwa ma yuzilu eh anna ma yuzilu an qalbika hawaka jambo ambalo kamba hawa nafsi yako inatoa katika nafsi yako tambua muislamu yakuwa hawa nafsi yako inatoa kitu kimoja katika nafsi yako anasema nini antakhafu eh, min min taallumi annahu yaraka kuogopa ya kuwa wewe ile hofu ya kujua kuwa Allah ananiona wewe eh, hiyo eh, hawa inatoa hiyo kwenye nafsi yako so nakuwa una haya na Allah tabaraka taala hata mali mbele ya watu wanaweza kufanya maasi yake kabla ya Uislamu so hii ndio hatari ya Muislamu ya kufanya nini kuwa na hawa ya nafsi ya Muislamu jitahidi kadri ya wazako hawa maadui wote sampuli tano Muislamu ujitahidi uepuke kadri ya uwezo wako ili mbele ya Allah tabaraka wa taala muendee Allah ili hali yako uko salama na sampuli zote za hizi aibu mbele ya Allah tabaraka akhirat muislam kila ukikicha muombe Allah tabaraka wa taala akujalie moyo wako uwa ni salam uwe ni salim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 العالمين اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وراة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا رحمن السماوات والأرض رحمهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين